Paļaujies uz Dievu. Būsim lietišķi. Vai gūstam kādu labumu no uztraukuma? Nē. Mēs tikai nogurdinām sevi. Piemēram, ir daudz vecāki, kuri uztraucas par saviem bērniem. Jūs esat paraduši ar bažām domāt par saviem bērniem, taču, ja turpināt uztraukties dienu no dienas, šis uztraukums jūsu dzīvē pārto par nedievišķu spēku. Atgādiniet sev, ka pirms pāris gadiem jūsu dzīvē vēl nebija jūsu bērni. Tie ir kā ziedi, kurus esat noplūkuši no zara. Jūs nepaturēsiet tos uz visiem laikiem. Mēs varam saukt par savu tikai to, kas vienmēr paliks ar mums. Sajūtiet, ka esat atdevis tos visaugstākajam, un viņš ir uzņēmies atbildību par viņu dzīvi – Šādā veidā pārlieciniet sevi neuztraukties par tiem. Jūs esat simtprocentīgi atbildīgi par labvēlīgu attieksmi pret saviem bērniem, jūsu sirdī vistuvāko un dārgāko. Bet uztraukums nebūt te nepalīdz. Mēs uztraucamies, jo nezinām, kas ar mums notiks rīt vai nākamajā brīdī. Mums jāsajūt, Dievs zina, kas labāk ir mums – un viņš izdarīs, kā mums labāk, sevis izredzētā stundā. Kad varēsim sajust, ka esam instrumenti un viņš ir darītājs, mēs neuztrauksimies. Tu vari pārveidot dzīves sāpīgo nastu sajūsmas pilnā gandarījumā, vien pasakot sev, ka pasaule ap tevi spēs viegli dzīvot un pat uzplaukt – arī bez tevis.